Tunaendelea na risala yetu la Bulughu al-Amani aqidat ibn abi أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لليو تكو katika Allahu qaddara قدر maqadir وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ kwamba Allah ndiye ambaye aliyekadiria makadirio na akayahukumu kuwa hivyo ambavyo alivyokadiria na akafaradhisha na kuyaandika katika lauhi mahfudh ambapo tumekuwa tukitaja hili neno la lauhi mahfudh kwa tafsiri au tarjama ya lauhi mahfudh kwa sababu huu ni mustalah uliokuja katika vitabu vya aqida ukisema uh, kutubu al lislamia al utaukuta mustalah huu umekuja katika neno hili al mahfudh na hakuna Kiswahili maalumu cha neno hili lauhi mahfudh bali linapotajwa neno hili wanawachuoni wanasema kwamba hadha almustalah yadullu bishaklin amin ala adati hafidha biha Allahu maqadir alkhalqi qabla an yakhluqahum kwamba ni mustalah unaoenea kile chombo ambacho Allah amehifadhi kwacho makadirio ya viumbe kabla ya kuwaumba kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni mustauda kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni mustaudaun limashiatillahi llahi tabaraka wa taala na lugha ya mustauda ni kama vile store kama vile store lakini tukisema ni store kwa lugha yetu ya Kiswahili itakuwa imeleta maana ambayo sio halisi iliyokusudiwa katika neno hili. Kwa hiyo tukishapata kwamba ni chombo ambacho Allah amehifadhi humo makadirio ya viumbe wake kabla ya kuwaumba na kwamba matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka hapo, basi tunakuwa tunabaki tunatafsiri hili neno na kuliita hivyo hivyo lauh almahfuz inakuwa inachukua maana halisi kuliko kulitafsiri kwa maana hii ya Kiswahili au kulipangia neno fulani la la Kiswahili. Kwa anasema alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah subhanahu wa ta'ala alitambua kila kitu kabla ya kuwepo kwake yani kabla ya kuwepo hicho kitu fajara ala qadarihi kapita katika kadari yake kitu hicho bimaana baada ya kuwa Allah amekitambua akakikadiria kama kitatokea kwa mtu fulani wakati fulani siku fulani tarehe fulani kwa maana hiyo tufahamu ya kwamba kila kitakachotokea kitakuwa kimisha kuwa ndani ya ilmu ya Allah kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekadiria na hii ni ndiyo martaba ya kwanza katika maratibu alqadar tulisema jana kwamba ni ilmu Allah bitakdiri almaqadir elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kukadiria makadirio elimu ya Allah katika kukadiria makadirio kwa kabla ya chochote kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ilitangulia ilmu ya kitu hicho kisha daraja ya pili tulisema kitabatuha fi lawhil mahfuz. kuandika kitu hicho baada ya kuwa Allah anakijua katika lawhi mahfuz. na tatu ukoha tahta mashiatihi kutokea kwa kitu hicho chini ya matakwa yake kwa pamoja ya kwamba Allah alikijua kakiandika lakini kikitokea kinatokea akitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kisha ma, martaba ya nne ndio al-khalq wal ijad uwepo wa vitu na kuumbwa kwa vitu kwa vitu vya vya duniani hapa vimeumbwa na vimekuwepo baada ya ilmu yake kuandikwa kwake na kuwepo kwake chini ya matakwa yake kisha ndiyo kukaja nini kuumbwa kwa vitu hivyo na kupatikana kwake na yote haya yanarejea kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala yudhillu man yashau Allah anampotosha mtakaye yukhadhiluhu anamdhalilisha biadlihi kwa uadilifu wake au yukhdhiluhu anamdhalilisha kwa uadilifu wake wa yahdi man yasha fayuwaffiquhu bifadlihi na Allah anamuongoza mtakaye na anamwafikisha kwenda katika huo uongofu kwa fadhila zake Allahu subhanahu wa ta'ala naam قال رحمه الله تعالى وينقسم القدر وينقسم القدر من حيث التفصيل fi ilmi wal kitabati ila aqsamin na qadari inagawanyika min haythu tafsil katika kupambanua na kuchanganua katika kupambanua qadari na kuchanganua katika ilmu na kitabatun katika ilmu ya Allah bitakdiri almaqadir na katika kitabatuha fi lawhi almahfuz ila aqsamin vigawanyo vingi na hapa alitaja takriban vigawanyo vinne vikuu ambacho kimoja ndiyo kinapatikana hivi vitatu ndani yake kasema alqadaru alazali qadar ya tangu na tangu isiyokuwa na mwanzo na isiyokuwa na na mwisho wa huwa almaktubu fi lawhi almahfuz nayo ni yale aliyoyaandika Allah subhanahu wa ta'ala katika katika lauhi mahfuz kama fi qawlihi ta'ala kama ilivyokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ha suratul qamar aya 49 kama Allah anasema hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa kwa makadirio kwa sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio kwamba inna kulla shay'in khalaqnahu bimiqdarin muayyan wazi kwamba kila kitu tumekikadiria kwa makadirio maalum tumekiumba kwa makadirio maalum واضح قال الحسن قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له كما الله amekadiria kwenye kila kitu katika viumbe بواكي makadirio ambayo yanayofaa kwenye hicho kiumbe inna kulla shay'in qad eh, khalaqnahu biqadarin na hii ni mfano wa kauli ya Allah aliposema wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu na akawa amekadiria makadirio yake Allah ameumba kila kitu na akawa amekadiria makadirio yake na makadirio aliyo yanayokusudiwa hapa ni makadirio ya kila kitu kufa kwa hicho kitu hai kwa hicho kitu riziki zake wema au uovu wazi yote ameyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kukiumba kiumbe hicho وعلى هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة أقسام na kwa sababu hiyo hapo itakuwa qadar inahusiana na kitaba inahusiana na kitaba tukisema kitaba tunarudi kule kule kwamba ni fi lawhil mahfuz inahusiana yale aliyoandika Allah subhanahu wa ta'ala katika lawhi mahfuz inagawanyika sehemu ngapi nne azaliyun wa huwa alqadaru alam qadaru alam inaitwa alqadaru alazali ambayo hii qadaru alam hii ili ndani yake kuna kila kitu ndani yake ina kila kitu ambacho utakiona hapa duniani na kile ambacho we hujakiona basi Allah subhanahu wa ta'ala amekikadiria azalan kabla hajaumba mbingu na ardhi na hajaumba wanadamu wala majini wazi mm. na ya pili al-umuriyu kadari ya umri nikisema kadari ya umri ina inafahamika kama ni ile kadari ambayo malaika alikwenda katika fuko la uzazi la mama yako akawa amefanya makadirio ya yule aliyoko katika nini katika mfuko ule na yale ambayo atakayo yafanya hapa duniani ya wema na ya uovu wazi na ya tatu ni alhauliyu ni ile kadari ya ya mwaka ambao kadari ya mwaka tunaipata wapi tunaipata katika usiku wa وليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع فجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم Hizi aya zinaonyesha namna gani Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyokadiria viumbe wake yale makadirio ya mwaka wa alqadaru alyaumi makadirio ya, ya siku qala wathalathatu alakhira ma'khudhatu min alazali na haya makadirio ya tatu Haya makadirio matatu ya mwisho yanatoka katika kadari ya kwanza kutoka katika kadari ya kwanza ambayo ni azali ambayo azali hii ndio kuna kila kitu kimo lakini pamoja na makadirio yale azali yapo makadirio haya matatu ya mwaka ya, ya umri ya mwaka na makadirio ya siku na yote hayapingani na yale makadirio ya azali ambayo tayari Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha yakadiria kabla khalqi kulli shay قال رحمه الله القدر العمري القدر العمري وهو حينما يدخل الملك على النطفة ni wakati malaika anaingia katika lile tone la maji ya uzazi wa yaktubu ma kudira laha min shaqawatin wa saada kisha anaandika yale ambayo yaliyoandikwa yaliyokadiriwa kwa tone lile ambalo baadaye linakuja kuwa nani mtu wazi anaandika katika uwema au eh, au uovu uovu au wema yani atakuja mtu huyo kuwa shaqiyun au atakuja mtu huyo kuwa nani kuwa saidun wama ila dhalika na mambo mengine yanayofanana na hayo wa ilaihi ashara ibn mas'ud qawlihi radiyallahu ta'ala anhu hadathana as-sadiq al-masduq na katika hili ameashiria sahaba Abdullah ibn Mas'ud Allah muiradhi kwa kauli yake pale aliposema ametuhadithia mkweli mwenye kusadikiwa na watu wote inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Hadithi mashuhur. Eh, kwamba Mtume sallama amewahadithia masahaba kwamba hakika mmoja wenu maungo yake au umbwaji wake unakusanywa katika tumbo la mama yake siku 40 likiwa ni maji ya uzazi. Thumma yakunu qatam mithlu dhalik kisha linakuwa pande la damu mfano wa masiku hayo hayo 40 yani baada ya 40 nyingine damu kisha thumma yakun mudgha mithlu dhalik kisha nakuwa nyama mfano masiku hayo hayo 40 siku 120 hizo thumma yursalu ilayhi almalaku kisha yule bwana mkubwa yule aliyoko kule tumboni baada ya siku 120 kukamilika hutumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi amwendee malaika hutumwa amwendee yule bwana kule tumboni wazi fayun fayanfukhu fihi ruh fayanfukhu fihi ruh kisha malaika anapulizia kwenye kiumbe kile roho ambapo wakati huo bado hakijapewa mikono miguu kichwa na viungo vingine wazi anasema wayumaru bi arba'i kalimatin kisha anaamriwa mambo ma, maneno manne eh anaamriwa maneno manne nani anaamriwa maneno manne malaika wazi Allah anamwamrisha bikatbi rizqihi aandike riziki ya yule bwana wa ajalihi na muda ambao atakao ishi mpaka kufa kwake wa amalihi na aandike kazi zote atakazofanya yule bwana wa shaqiyun am sa'idun na kwamba atakuwa muovu au atakuwa mwema shaqiyun am sa'idun atakuwa muovu au atakuwa mwema malaika kila atakachokiandika pale ndicho ambacho kitakacho kuwa na wewe katika wakati wa maisha yako yote alhadith wazi alhadith bimaana hadithi inaendelea lakini muallif ameamua kuishia katika kipande hicho ambacho ndiyo sehemu inayo inokusudiwa hii ni al-umriyu sawa qadar al-umriyu kadirio ya umri wako kila kilichoandikwa ukiwa tumboni utakuwa nacho hivyo hivyo wazi hauwezi ukatafuta riziki ile ambayo hukadiriwa ukiwa tumboni ukaipata utakayoipata ni ile ambayo uliokadiriwa ukiwa tumboni ikiwa ni dhiki ni chache itakuwa chache na ikiwa ni ni nyingi itakuwa nyingi kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo umekadiriwa katika umri wako mzima utakuwa maskini utakuwa maskini hata kama utatafuta vipi utakuwa na akili nyingi sana utafikia wakati hautaweza kupata isipokuwa kile alicho ukadiria Allah subhanahu wa ta'ala namba mbili eh, eh namba tatu alqadaru alhauliyu وهذا يكون في ليلة القدر makadirio ya mwaka sawa eh? hii inakuwa usiku wa lailatul qadr fayuktabu fiha ma yahduthu fayaktubu fiha ma yahduthu khilal, al-haul malaika anaandika kama anavyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala eh yale ambayo yatakayotokea mwaka mzima yale ambayo yatakayotokea mwaka mzima hata kama utakufa katika mwaka huo basi malaika anaandika siku ile kwamba wewe katika mwaka huu utomaliza utakwenda miezi sita mbele huko tarehe fulani muda fulani saa fulani utakuwa ni mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin inna kunna munzilin eh, munzirin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin وكلمة منذرين أي مخوفين hakika sisi ni wenye kuonya wenye kuho, wenye kuhofisha na dhamiri inarudi kwenye kwenye nini eh inna anzalnahu fi lailatin mubaraka alhawa ya ila ish ila alquran hakika sisi tumeishusha hii Qur'ani usiku wenye baraka na usiku wenye baraka ni usiku wa Lailatul Qadr usiku wa Lailatul Qadr ambao usiku huu umetafsiriwa na inna anzalnahu fi lailatil lailatil qadr wadih na inna kunna munzirin na munzirin pia baadhi ya mufassiruna nasema ay muallimina nas hakika sisi ni wenye kuwafundisha watu ma yanfa'uhum yale ambayo yanayo wanufaisha wayadhurruhum shar'a na yale ambayo yanayowadhuru kisheria litakuma hujjatullahi ala ibadihi ili hujja za Allah ziweze kusimama juu ya waja wake wazi ili hujja za Allah ziweze kusimama juu ya waja wake Allah nasema fiha yufraku kullu amrin hakim fiha alhawi yaudu fi ila ish إلى ليلة القدر نعم أي في ليلة القدر يفصل واضح من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة كما الله سبحانه وتعالى أنا تنغنوا ساسا يالي أليويكا كتك لوح المحفوظ هكو أزلا واضح أنا تنغنوا نكو يالتا كما هيلي نهيلي نهيلي نهيلي يشاندي كو يوتكو جملة كسابو للقدر نعام يبدو كو يوتكو sasa anachanganua yale ambayo yanayotakiwa katika ule mwaka anayatoa pale anawapa wale malaika usiku ule wanayaandika wazi bimaana wanayakadiria yatokee kwa, kwa ule muda ambao aliokadiria katika ule mwaka Allahu subhanahu wa ta'ala ambao mambo haya yanakuwa ni mambo yatakayokuwa ndani ya mwaka na mwaka utakapoisha kwa kuingia Lailatul nyingine kutakuwa na makadirio mengine kama ilivyo kawaida kwa hiyo kufa kwa mtu riski ya mtu inapangwa humo na ndio maana wanawachuona wanahimiza sana watu utafute usiku Lailatul Qadr ambao ndio usiku atakaopita na kwamba atana hasara kwa sababu kama kuna pangwa bajeti ya kila kitu mpaka afya ambayo ndio inatusumbua siku, siku zote eh hali zetu za kutaka kuingia peponi Allah turidhia tusamehe kuomba Allah msamaha katika yale madhambi tumeyafanya huko nyuma na atutengenezee njia ambayo tutakayoendelea katika mwaka katika mwaka unaokuja yote hayo yanakadiriwa katika katika wakati huo fiha yufraku kullu amrin hakim wa amrun hakim hakim huna ay muhkamun la yubaddal kwamba mambo yaliyonyoka ambayo hayatobadilika na wala hayato nini hayato geuka Allah nasamehe madhambi akishakusamehe madhambi yale aliyokusamehe hayawezi yakarudia tena isiyokuwa labda uyafanye mengine wazi akishaukadiria Allah riziki yako pale ile aliyokadiria hakuna yeyote ambaye anaweza akakunyang'anya wala akaizuia wazi na kama Allah kaukadiria mwaka huo utaumaliza pia hakuna ambaye atakayekuja kukuongezea labda kwa sababu umemfurahisha sana au atakayekupunguzia labda kwa sababu ume umemuuzi au umemkurufisha ndio akasema kullu amrin hakim bimaana muhkamun alladhi la yubaddal mambo ambayo hayabadiliki naam alqadaru alyaumi ndio kadari ya nne wa huwa bayanu ma yakhussu kulla yawm na kadari hii ni ubainifu ya wa yale yanayohusiana na kila siku ambao mwanadamu katika katika katika katika siku yake nzima ana matendo anayoyafanya ana matendo mazuri ana matendo mabaya vile ambavyo unavyotenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala pia ipo katika shuun ipo katika ahwali ipo katika matendo ambayo anayafanya kulingamana na vile ambavyo unavyofanya unavyofanya wewe kwa mfano sisi hapa baada ya ya darsa sawa tutasali na baada ya sala tutaondoka kwenda nyumbani ndani ya ibada yetu hii ya sala Allah subhanahu wa ta'ala anatuandikia na anatulipa kile ambacho tunacho kifanya na wakati huo huo katika wakati kuna wengine wako baa wanakunywa pombe wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala wale ana waandikia na kuwalipa yale ambayo wanayo yafanya kwa hiyo ubainifu wa haya matendo ambayo yanazunguka kwa hawa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni qadarul yaumi hii ni qadarul yaumi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kulla yaumin huwa fi shani kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala kila siku yupo katika mambo kila siku yupo katika mambo fi shani wa min shanihi annahu yujibu da'iyan au yu'ti sa'ilan katika mambo yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu anayeomba na anampa anayeomba yule anayehitaji anampa kadhalika kuna wagonjwa yashfi maridhan ana anafi, an, an, an, anamponya mgonjwa ambaye leo amepona basi ni kwa jambo la Allah subhanahu wa ta'ala la uponyaji wazi yuallimu jahilan anamfundisha aliyekuwa mjinga Allah subhanahu wa ta'ala yote katika nini katika kadari yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria mtu aliyeumwa miaka 60 yuko kitandani wa stina moja Allah anampa shifa wazi kwani katika makadirio yake ya siku hiyo Allahu subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله تعالى قوله يضل من يشاء فيخذله بعدله Allah anampotosha mtakaye na kumdhalilisha kwa uadilifu wake wayahdi man yashau fayuwafiquhu bifadli na Allah anamuongoza mtakaye na anamuwafikisha kwa fadhila zake قد تقدم لنا أن الله عز وجل كتب مقادير هذا الكون Nasema huko nyuma imetangulia kwamba Allah ndiye aliandika makadirio ya ulimwengu huu wakadha fihi bima qadha min shaqawatin wa saada na eh? na nusu naktafi bihadha sasa eh wakatadhana bado hmm? لا نكتفي بهذا تشي هابا فتقوى بمكات سيدنا كتوه كزوري والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم